안산에서본 안산에서본 난 엄마가 마이크 안 사줘서 보이스웨어로 랩할 뿐이고 학교 가면 일진들이 맨날 김콤비 랩 듣고 찬양할 뿐이고 근데 병신들이 내가 김조끼인 줄도 모를 뿐이고 근데 난 그 병신들한테 맨날 빵심부름하는 우리 반 찐따일 뿐이고 빅 사운드 들과 친들 빵심부름의 다리가 아파 집에 가면 하루 종일 딸다리에 팔이 아파 공연장에 가면 아마추어들의 머리에 귀가 아파 네이트원을 표면 지진 아들의 애널 서핑의 고장이 아파 인터넷 바다에 빠져 허우적대는 이키코머리들이 여적기에 바나나 보트를 타고 오프라인 육지로 나가자 오늘만큼은 컴퓨터를 끄고 좋기와 함께 가자라는 순재처럼 아무것도 묻지도 않고 따지지도 말고 날 따라와 그럼 월 39,990원으로 받아볼 수 있는 김콤비 마비 탈출 토탈 서비스로 지진아 탈출하란길 편안하게 모신 다로의 두기를 창녀보다 더 크게 벌려난 너의 우심실에 비를 빼고 맑은 조끼 양수를 삽입하고 해동내비 판막을 막고 영유해서 머리로 솔리게 해 그럼 뇌내 속은 좋기에 양수로 축복이 가득 찬한니네를 받도록 되내고 어젯밤 사온 가스 오색무동을 집어넣지 고동인이 머릿속에서 불면 꺼내서 부리려 해이 우동한 구릇처럼폭발가 병관과 스시선 나눠 먹으며 오정을 다져 그런 우린 제로섬 게임 플레이어들 중 변함없는 승장이들 에코 묻은 돈을 알림 깜시들보다더 많이 챙겼감 시들이 코케인을 하며 45구경짜리 권총 갖고 놀 때 우리 롱들을 먹으며3 미리 구경했고 추총을 꺼내 동네 전봇 대마다 오줌을 갈기며 영역 확장을 하지 내가 왼손을 들면 너는 저지를 들어 그럼 네가 저지를 들 테니 너는 포장을 벌려 내가 사쪽 전봇대로 오면 스눕봉놀이를 틀고 저지를 로우라이더처럼 흔들 언니가 동쪽 전봇대로 오면 자지를 다이아몬드처럼 꾸며 왕을 맞이해라 지금 컴퓨터 앞엔 혹시라도 입고 없고 앉아서 이걸 쳐잡는 알짓없는 새끼들은 몸이라도 흔들어 그래 아주 키가 난감하지 않게 폭달에게 바톤을 넘겨줄 수 있어 내가 언제 랩을 끝낼지 모르겠지 이제 끝났어 병신들아 끼임 Get out! 주간은 어디로 갈까? 아, 올여름 휴가는 어디로 갈까라고 고민하며 여자친구가 곧 생겨서 여름에 여행도 가고 그러겠지 하면서 섬에 놀러 갔는데 내가 끊기는 산상을 하며 몽중을 안겨 그제 같은데 벌써 1년이 지나간다. 입시시바라. 54. 음. 아, 나고는 학교 2학년. 지갑에 여자친구 사진 대신에 막박하고 찍은 어렸을 적 내 병신같은 사진 핸드폰 단축 번호 1번은 여친분 대신에 직전화번호 일진들이 시킨 콘돔 심부름 덕분에 약사 아줌마는 내가 난봉봉인 줄 알지 요즘이 끌리는 야동 검색 키워드는 고딩 아닌 펀카 일진들에게 빵심부름 고 3까지 해준다는 약속하고 핸드폰으로 소개받아서 운동장에서 만나기로 했는데 팬티대 앉아있는 건 여자가 아닌 남자 기성애자가 아닌 동성애자 내가 모르겠다기라도 사귀어봐야겠다는 마음으로 대시했는데 예능기 중에 남자 역할 내가 모르겠다 여자 역할이라고 해야겠다는 마음으로 사귀기로 했는데 벤치에서 못 일어나는 것이었다 그러더니 휠체어를 가르키더니 저쪽으로 옮겨달라는 것이었다 이라 모르겠다 결국 나는 제 새끼는 냅두고 휠체어만 끌고 보물상에 가서 팔아넘겼다 난이 돈으로 씨발 놈의 시기를 한정이라고 속이고 졸라게 찌꺼기 같은 힙합 지지리들의 지갑을 열고 마지막으로 빠순 인년들의 조개를 열고다 그때까지 기다려라 down. P